ขอเชิญทุกท่าน ถวายความนอบนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการกล่าวนโมทัสสะพร้อมกันสามครั้งนโมทัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมบู

กวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะขอถวายความเคารพพระเถระ สวัสดีเพื่อน สาธมิกและ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ขอโอกาสพระธีระกล่าว ธรรมเทศนา เรื่องเพื่อบุคคลที่อยากเห็น พระพุทธเจ้า พระธรรมเทศนานี้ อาตมาก็ ได้กล่าวที่นะองค์การพุทธศาสนิก สัมพันธ์แห่งโลกมาแล้วแต่ว่าวันนี้ คืนนี้ก็อยากจะจะกล่าวเรื่องนี้อีกแต่ว่าแบบคำตอบและคำถามเลยครับ เพราะว่าที่นั้นไม่ ไม่มีเวลาพอสมควรเพื่อจะอธิบายลึกซึ้งก็เลย ถ้าไม่สามารถสำเร็จไม่สามารถสำเร็จในวันนี้ได้ ก็จะต่อวันต่อไปเลยแต่อาตมาจะกล่าวโดยภาษาอังกฤษโดยภาษาไทย บางทีอาจจะกล่าวอาจจะบอกอาจจะพูดภาษาไทยด้วยเลยต่อไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อถวายบูชาอย่างยิ่งเดชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတိတိတံတောယောဓမ္မထာယသာဓမ္မထာယတံတောဓမ္မံတိနောဝါတရဏာယသာနိဗ္ဗုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေလောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသော ယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေအထုထာခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောမူ၏ဖြစ်၍ဘောဓာယစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘိုလ်ဘိုလ်လူတို့ကိုတူထင်လင်းတိကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်း တတော်ကိုရောကပင်ယင်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာကျွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ရင်ယင်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာဝုပုခတ်သိငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍သမထာယစာကျွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ ကိုတုမေယွင်ကိလေသာပူငြိမ်းကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိနောဝသန္တယာနဝံကရကြံကိုကုသံထုတ်ချောက်ကိုရောတန်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်ရရနာယသာကိုရောထတုကျွတ်ထိုက်သူရုပ်နေဘူးသာဝံမှာပဲကံတို့ကုသံထုတ်ချောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်း နေဘူးတော်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိကိုရောတိုင်းအေးငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကိုရောထတုဝေနေလူတို့ကုခသိမ့်ငြိမ်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းဓမ္မနေစဉ်လေးနဓမ္မစကုဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယထုထာထုမြတ်စွာဘုရားကိုနမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးဆုံးပြောင်းပြောမံကိုလျှော့၍ကတော့မြတ်နိုးလက်ဆုံမိုး၍ สิคูนုးညွิ်มါ၏မြတ်စွာဘုရားမြอาตมาอยากจะถามว่า มีบุคคลที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าไหม มีทั้งหมดโยมทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายผมเชื่อใจว่า อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้น เราจะต้องทำอะไร เราจำเป็นต้องทำอะไร อาตมา อยากอยากจะจะกล่าวให้ พระภิกษุทั้งหลายและโยมทั้งหลายทราบว่าจะทำอย่างไร เราสามารถรู้เราสามารถเห็น พระพุทธเจ้าได้ เพราะฉะนั้นอาตมาก็ ปรารถนา มีความปรารถนาที่จะกล่าวพระธรรมเทศนานี้ เข้าใจไหมพูดไทยดีไหมจะพูดนิดๆหน่อยๆ So I am going to give this talk based on the story of Thera Vakali. พระอาจารย์เยวตะจึงได้จะแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งมีมูลเหตุมาจากเรื่องพระเทระพระวักริเทระจากพระธรรมบท พิคุวักคะวักวักที่ยี่สิบห้าพิคุวักคะ When the Buddha was residing at the Velu a n monastery, the Buddha talked about this with reference to Venerable w e k l e y เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระวิหารเวลุวัน พระบรมศาสดาได้ตรัสเรื่องนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระวักลีเถระค่ะ Vakali was a Brahmin who lived in Savoti ในในในเวลานั้นท่านวักลีเป็นพราหมณ์ ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีค่ะ One day when he saw the Buddha going on arms, going on arms round in the city, he was very much impressed by the noble appearance of the Buddha. ในวันหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปบินทบาทในในกรุงสาวัตถีท่านวักกลิซึ่งยังเป็นพราหมณ์อยู่ ได้เห็นพระสรีระสมบัติของพระบรมศาสดา แล้วมีความปีติสมนัสมากกับพระสรีระสมบัติของพระบรมศาสดาค่ะ At the same time he felt much affection and great reverence for the Buddha ในในเมื่อได้เห็นพระสรีระสมบัติของพระบรมศาสดาท่านวัคคลิเถระก็มีความรัก และมีศรัทธาในพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากค่ะ so he asked permission to join the order just to be near him ดังนั้นพระวักกลิเถระจึงได้ขอประธานพระพุทธานุญาต บรรพชาเป็นพระภิกษุ เพียงเพื่อเหตุผลที่จะได้ อยู่ใกล้ๆเพื่อยนพระสรีระสมบัติของพระบรมศาสดาค่ะ As a bhikkhu, Venerable Wakli always kept close to the Buddha. แม้ว่าพระวักลีเถระจะเป็นพระภิกษุแล้วก็ตาม พระวักลีเถระก็พยายามที่จะหาโอกาสอยู่ใกล้ชิดพระบรมศาสดาอยู่ตลอดเวลาค่ะ He did not care much about other duties of a bhikkhu พระวักกลิเถระไม่ได้ใส่ใจในในเรื่องหน้าที่กิจของพระภิกษุใด ๆเลยค่ะ He did not at all practice concentration meditation พระวักกลิเถระไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานใด ๆ เลยค่ะ So the Buddha said to him กินเตวักกลิอิมินาปุติกายนะดิเทนะ w a g a l i Buddha said, w a g a l i it will be of no use to you by always keeping close to me, looking at this very repulsive body. พระบรมศาสดา จึงได้ตรัสให้โอวาทแก่พระวักกลิเทระว่าวักกลิไม่มีประโยชน์อันใดที่เธอจะเฝ้าดูแต่เรือน ร่างที่เปื่อยเน่าของเรานี้ Buddha continue y o มั m a ปัสสติส s มั a m ป a สสติ Sorry before it Buddha said you should practice concentration meditation พระบรมศาสดาได้ รัสประทานโอวาทต่อว่าวักลิ ท่านควรจะเจริญสมาธิ For indeed only the one who sees the Dhamma sees me ด้วยเหตุว่าผู้ใดที่เห็นธรรมผู้นั้นจึงจะเห็นเราตถาคต One who does not see the Dhamma does not see me ผู้ใดที่ไม่ได้เห็นธรรมะ ผู้นั้นไม่ไม่ไม่อาจเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าโยดัมมันปัสสติโสมันปัสสติโยดัมมณปัสสติโตมณปัสสติ He who sees the Dharma sees me. He who doesn't see the Dharma doesn't see me. พระบรมศาสดาตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ใดไม่ได้เห็นธรรมผู้นั้นไม่ได้เห็นเราตถาคต so you must leave my presence so you must leave my presence เธอจงออกไปจากเรา when he heard those words Venerable Wegley felt very depressed. เมื่อพระวักลิได้ยินพระศาสดาตรัสดังนั้นจึงรู้สึกเศร้าเสียใจ He left the Buddha as ordered. แล้วท่านก็จากพระบรมศาสดาไปตามคำสั่ง He climbed the Gejagutta hill with the intention of committing suicide by jumping down from the peak. พระวักกลิก็ปีนขึ้นไปบนภูเขา คิจกูดนะภูเขาคิจกูดด้วยความปรารถนาที่จะฆ่าตัวตายโดยการกระโดดลงจากภูเขาทำไมเขาตัดสินใจจะทำอย่างนี้เพราะว่าเขาอยากจะเห็น พระพุทธเจ้าที่สวยงาม รูปร่างที่สวยงามรูปร่างที่งาม If you see the body of the Buddha do you think you see the Buddha หากท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านคิดว่าท่านเห็นสรีระของพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านคิดว่าท่านได้เห็นพระพระพุทธเจ้าหรือไม่ ยัง so in the commentary it is said อัตถกถากล่าวไว้ดังนี้โยโคเวกลิดัมมันติอิตาบะกวาดัมมกาโยโคมหาราชตัทธากโรติวุဝုတ်တံဓกายตันดัสสิติ Dhamman, Dhamma that the Buddha meant. What is that Dhamma? It is Dhammakaya. พระธรรมที่พระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้คืออะไรพระธรรมนั้นคือธรรมกาย If we see the Buddha's appearance we cannot see the Buddha หากเราเพียงแต่เห็น พระสิริระหรือรูปกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราเห็นพระพระองค์ Here Dhammakaya means Lokottara Dhamma ในที่นี้พระธรรมกายหมายถึงโลกุตระธรรม Supramundane Dhamma Lokuttara Dhamma. There are nine kinds of Lokuttara Dhamma. มีทั้งหมด9 Is anybody who knew it? Who knows? I know. What are they? Magga, for Magga, for Bala and for Nibbana and Vanibbana. มรรคสี่ผลสี่และพระนิพพาน Yes, yes, yes. four kinds of path knowledge, four kinds of fruition knowledge, and nibbana. They are called Lokuttara Dhamma. Only when we see any of these Lokuttara Dhamma, Supramandin Dhamma, we can see the Buddha แต่เมื่อเราได้เห็นโลกุตระธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งในมรรคคือมรรคผลหรือนิพพานจึงจะเรียกว่าเราได้เห็นพระบรมศาสดาค่ะ Even though suppose if you got the opportunity to follow the Buddha wherever Buddha goes. If you are the one who hasn't penetrated these Lokodra Dhamma, s u p r a m a n d a n e Dhamma, you are not the one who sees the Buddha. ถึงแม้ว่า ท่านจะมีโอกาสที่ได้ติดตามใกล้ชิดพระบรมศาสดา แต่ว่าท่านยังไม่ได้เห็นแจ้งแทงตลอดพระธรรม หรือยังไม่ได้บรรลุโลกุตละธรรม เหล่านี้ก็ยังไม่ได้เรียกว่า ท่านได้เห็นพระบรมศาสดาแม้ว่าท่านจะได้เห็นพระสรีระสมบัติก็ตาม Before Bodhisattva enlightened yes that same body but at that time he could not be called a Buddha only when he realized this supramundane Dharma, it represents the Buddha. เพราะว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงมีพระสรีระสมบัติ ซึ่งเป็นมหาปุริสลักษณะ 32 นั้น เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าขอโทษนะคะแต่ว่า พระบรมศาสดาได้รับการขนานพระนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเหตุนั้นจึงได้จึงได้รับการขนานพระนามว่าเป็นพระพุทธเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้น ถ้าเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้า เราจำเป็น ต้อง ปฏิบัติ เพื่อ จะได้เห็นโลกุตรธรรมถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรเพื่อจะได้เห็นโลกุตรธรรม So this is important. This is very important. All of us want want to see the Buddha. How do you think? Can you see the Buddha in this very life? Can you see the Buddha at this present? นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ เพราะว่าทุกท่านทั้งหลายทุกท่านล้วนแต่อยากจะได้เห็นพระบรมศาสดา แล้วเราจะต้องทำอย่างไร และเราเรามีความสามารถที่จะได้เห็นพระบรมศาสดาในในปัจจุบันชาตินี้หรือเปล่าคะ Yes, it is possible. If you know and see the Dharma as they really are. นี่เป็นสิ่งที่เป็นฐานะที่จะมีได้ค่ะ ถ้าเผื่อว่าท่านได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง If we want to see as they really are, what do we need to do? ถ้าเผื่อว่า ท่านต้องการที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ท่านจำเป็นต้องทำอะไร วันนี้เป็นวันที่เราจะทำสนทนาธรรมคำตอบและคำถามพระอาจารย์ต้องการให้ท่านช่วยตอบคำถามด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการสนทนากันค่ะ ที่พระอาจารย์ถามว่าถ้าเผื่อว่าเพราะว่าพวกเราทุกทุกท่านล้วนแต่อยากจะเห็นพระบรมศาสดา และการที่เราจะเห็นได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เราจะต้องทำจำเป็นต้องทำอะไรบ้างคะไม่ทราบว่า ใครต้องการตอบคำถามมั้งคะเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนกันค่ะ ขออนุญาตเพิ่มสักนิดหนึ่ง ประเด็นที่อยากจะถามก็มีเล็กน้อย ถ้าจะถามว่าการจะหาสิ่งใดให้เห็นก็ต้องให้รู้จักสิ่งนั้นก่อน ตอนนี้บอกว่าเราประสงค์จะเห็นพระพุทธเจ้า แต่คำที่เป็นพุทธวจนะที่ยกมานะก็ชี้ชัดว่าพระพุทธเจ้าหมายเอากองธรรม้นน้ำคือธรรมกาย ไม่ใช่กองรูปประกาย ตอนนี้ก็เลยรู้แล้วว่า พระพุทธเจ้าคือธรรมะ ทีนี้ก็จะดูไปอีกว่าถ้าจะเห็นรูปประกายพระเจ้า คงใช้จักรุปศาสร์โดยปกติก็มองเห็น ใช่ครับ แต่ถ้าจะเห็นนามกาย ตรงนี้คงไม่ใช่จักรุปศาสร์นี้ละต้องเป็นญาณจักสุหรือสิ่งใดอื่นที่จะได้เห็นเป็นนามกายนั้น นั้น การที่จะได้ ญาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเป็นญาณระดับไหนจึงจะเห็นพระเจ้า แต่เมื่อกี้ก็เฉลยไว้ชัด แล้วว่าต้องเป็นมรรคสี่ขึ้นไปครับถึงจะเห็นเป็นนามกายเห็นพระเจ้าตัวจริงครับผมนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นคำถามสำหรับบุคคลที่ยังไม่ถึงมรรคใด ๆ อย่างพวกเราทั้งหลาย ว่าณเดี๋ยวนี้การที่จะเข้าไปสู่มรรคในเบื้องต้นซึ่งจะได้สัมผัสกับ พระพุทธเจ้าได้จริงๆนั่นแหละต้องเริ่มณตรงไหนครับจะเริ่มณจุดไหน จุดไหนเป็นจุดสตาร์ทของวันนี้ พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าสมาดิงบิคุยบาวีทะสมาอิโตบิคุยบิคุยัตถาบูดันปัจจานาดีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาดิ ภิกษุที่ใจตั้งมั่นดีแล้ว ยอมรู้ตามยอมรู้ตามความเป็นจริงเพื่อจะรู้ เพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างความเป็นจริง เราทั้งหลายต้องจงเจริญสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเราไม่สามารถ เห็นธรรม ได้เลยอย่างความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจุดที่เราต้องทำต้องเรื่อง ก็ต้องเจริญสมาธิและคำตอบและคำถาม If it is so ถ้าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสสอน สมถกรรมฐานกี่อารมณ์กี่อารมณ์สี่สิบอารมณ์สี่สิบอารมณ์ในสี่สิบอารมณ์กรรมฐานสมถกรรมฐานสี่สิบอารมณ์สามสิบอารมณ์สามารถบรรลุได้ถึงฌานเลยฌานสมาธิบางอารมณ์ถึง จตุตชันบางอารมณ์ถึงปฐมชันแค่นี้เอง ยังเหลือสิบอารมณ์อยู่ใช่ไหมสิบอาสิบอารมณ์ที่เหลืออยู่นั้นได้บรรลุ ถึง อุปชาระสมาธิแค่นี้เอง ถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากรู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริง เราก็ต้องเจริญสมาธิอุปชารสมาธิหรือ อัปปนาชานสมาธิอันใด อันไหน ทั้ง ทั้ง หลาย ชอบ ที่จะบรรลุ ท่านท่านชอบที่จะบรรลุ อุปจารสมาธิหรือว่าอัปปนาสมาธิครับพระอาจารย์ถามค่ะมีคนตอบว่าอัปปนาค่ะ You know there are two types of as you all know there are two types of meditators in time of Buddha Vipassana Yanika and Samatha Yanika ในสมัยที่พระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่นั้นมีผู้ปฏิบัติธรรมจำแนกออกได้เป็นสองประเภทก็คือ สมถายานิกและวิปัสนาญาณิกค่ะ Who is the Buddha? Samatha Yanika or Vipassana Yanika?